Vai tu kafiju jau padzēri? Radio Marija Latvija ēterā - kafijas pauze. Labrīt, radio Marija Latvija klausītāji šajā skaistajā pirmdienā, saulainajā dienā, un uh, tu klausies kafijas pauzi. Paldies, ka tu esi kopā ar mums. Uh, Un šeit studijā esmu es, Aija Avotiņā, un blakus man ir priestris Pēteris Skudra. Labrīt! Labrīt! Priecājos, ka esi pamodies <laughs> un esi kopā ar mani šajā kafijas pauzē. Un šī rīta saruna, pēc kāda brītiņa es arī tevu klausītāji aicināšu iesaistīties, bet šī rīta saruna būs par gavēņa apņemšanos, jo nu jau kādu laiku ir sācies gavēnis, kādam varbūt kādi mērķi ir bijuši tādi lieli, kādam varbūt tie ir bijuši pavisam tādi nelieli solīši, kāds varbūt ir noplīsis pēdiņās pa vidu un ir atmetis visām savām apņemšanās ar rokā, ar roku. <laughs> Var arī ar abām rokām. Nu, jā, tādēļ šī, šajā rītā es aicināju priesteru Pēteru sarunu, viņš ir papētījis šo jautājumu. Pēc tam, kur varēs vēl informāciju par šo izlasītu, pateiksi raidījuma beigās, tad, nu, Pēter, priesteru Pēter, kā tad ir ar to gavēņa apņemšanos, bet vispār ar šo tēmu skaisto mirkli, kad uh, cilvēks izdomā, es darīšu to un to, un, protams, tas ir ar skaistu mērķi sevis labā. Jā. Nu, gabeņa laikā, protams, lai tuvinātu savas attiecības ar Dievu, jā, lai veidot šīs attiecības. Man liekas, ka ir, eh, jā, pirmkārt, labrīt eh, klausītāji, un man liekas, ka ja mēs runājam par gaņa, gavēņa apņemšanos, tad lielākajai daļai ir doma droši vien, ko gavēnī nedrīkst darīt. Jā, ko nedrīkst darīt, bet to tu... <laughs> Jā, un tad, tad tas ir tas, ko mēs saprotam ar gavēņa apņemšanos. Tur, eh, tad mēs vēl kāds atcerās, tur eh, varbūt ir uzaudzis, teiksim, vidē, kur ir apkārt pareizcīgiem, tad viņi saka, ā, nedrīkst tur gaļu, olas, eh, pienu, ko tur vēl – uh, nedrīkst iet uz pasākumiem. Um, nu tā, eh, bet uh, mēs ar gavēņu apņemšanos, un tāpēc arī iesākot gavēni, baznīca lasa uh, šo evaņģēlie fragmentu, kur Jēzus runā par lūkšanu, kur viņš runā par žalsirdības darbiem un, un arī par atturēšanos, par gavēšanu. Mums kaut kā latviešu valodā šis vārds gavēnis un gavēšana ir viens un tas, nu, tā kā bet tas viena laikam, sakna, bet tas nav saprot, viens un tas, tas pats, tas absolūti. Pats, Tāpēc angliski, piemēram, ir lent, kā viss gavēņa laiks, tas 40 dienas un ir fasting, atturēšanās no kaut kā, jā. Um, un to ir svarīgi arī, nu, tā apzināties, šī atturība, bet viņi iet roku rokā ar šīm divām citām gavēņa praksēm, kas ir lūkšana un žēlsirdības darbi. Uh, diemžēl diemžēl mēs esam liela daļa audzināti uh, tikai šajā atturēšanās aspektā. Um, un tad arī, nu, ir, manuprāt, diezgan tā muļķīgi, uh, nu, ka es tagad, es atsakos, es ierobežoju, nu, priekš kam tu to dari? Jā, šeit laikam tad, nu, manuprāt, diezgan piepalīdz arī mēdī, kad es ieliku vārdu gavēšanam, tad man, protams, viss bija saistīts atturēties no tā, atturēties Jā. no tā, domāt, nu, piemēram, labas domas, vārds sakot, viss tas, kas ir vērsts uz tevi, kas tevi dara labāku, tīrāku, skaistāku. Jā. Nu jā, un tad vēl tur nāk klāt uh, Eh, svara zaudēšana un uh, tur... Uz pavasar tas ir. <laughs> jā, uh, tur tāda nu, gaišāka un, un, un spožāka āda vai nekas tur labāk izskatās un tā tālāk, nu, tas nav īsti tas, kāpēc mums gavēnis ir dots. Un uh, man pašam ir uh, bijuši garīgie pavadītāji, uh, gan šeit Latvijā, gan arī tad, kad es biju uh, Spānijā, kur es teicu, ka uh, es gribētu nu, no kaut kā atturēties, nu tā gavēšana tajā šaurajā nozīmē. Man pat neļāva to tā īsti darīt, un es tā domāju, nu bet kā taču lūkšana, žēlsardības darbi gavēnis. Bet tieši šī iemesla dēļ, ka nu, tu nemēģini Dievam kaut ko tagad uh, ar saviem spēkiem pierādīt. Un, un tas, uh, mm, jā, tas, tas pamatmērķis ir, uh, ir, ir personiskas attiecības ar Dievu, nevis tagad, kas uh, kaut ko pierādu Dievam, ka lūk es varu. Jo, nu, tad, tad mēs, tad arī ir tas, ko saka, ka mēs varbūt kaut kur pusceļā noplīstam, jo, nu, mums tie spēki izrādās par maz, un tad mēs esam vīlušies sevi, un uh, liela daļa droši vien tāpat kā es, mēs esam perfekcionisti, mēs sākam sevi tiesāt un šaustīt par to, ka lūk es apņēmos, es devu tur Dievam solījumu, un es pats uz sevi nevaru paļauties, jo redz, es tur akal tur, nezinu, uh, apēdu tur kādu šokolādi, vai es tur, nezinu, atkal tur iedzēru un, un, un nu, visu ko, un tad mēs sevi šaustam, sev pārmetam, mēs eh, kļūstam īgni, um, mēs aizmirstam vispār, kāpēc mēs to daram, un, un Bet sevis tāda pašaustīšana, tavuprāt, nu, šatad ir slikta? Šau, sevi šausmīšana, nu, nu tā, ja tu kaut ko, nu, nepiepildi, nu, kaut ko nepiepildi, kaut ko neīsteno, ja? ko tu esi iecerējis. Ir, nu, tas ir, jebkurā gadījumā tas ir destruktīvi un, un tu sev nepalīdzi. Tu arī nepalīdzi citam, ja tu sāc citu sodīt, tur nosodīt, tiesāt, ka, oj, kā tu tā, nu, kāds tu muļķis nevarēji izdarīt, vai ne? Nu, es domāju, ka nevi, jebkurš, kurš ir saskāries ar to no malas, es domāju, mēs, esam, mēs piedzīvojam to tādu uh, automātisku pretestību. Ja, nu, nu, ja tu neesi apmierināts, lietas mani mierā. Ja tu sevi sāģē, tu jau nevari aiziet no sevis prom. Tu, mm -hmm. tu esi mhm. tādā aburtā lokā, tu esi ar sevi neapmierināts, ka tu sevi šausti un zāģē. Un tu esi neapmierināts ar to, ka tu visu laiku pretojies tam kaut kādam iekšējam tam tiesnesim, un varbūt kā sāc par spīti kaut ko. Nu, tā, tā jau ir tāda jau bišķī psiholoģija, kur mēs, vien, mēs redzam, cik tā garīgā dzīve mm. ļoti saistīta cieši ar mūsu psihi, un, un mēs varam uh, nu, tiksim, arī no tās uh, 12 soļu uh, programmas mēs varam ļoti labi mācīties šo garīgo principu, nu, ka Dievs, viņš mūs nenosoda un viņš mūs pieņem tādus, kādi mēs esam tagad, un caur to pieņemšanu var ienākt pārmaiņas. Uh, ja es sevi šaustu un zāģēju, tad es turpinu dzert, es turpinu nodoties visādām destruktīvām, pašdestruktīvām lietām, uh, Jo es vienkārši esmu ar sevi neapmierināts, un es to neapmierinātību kaut kā to agresiju mēģinu izlikt kaut kā uz āru. Bet ja es apsēžos un vienkārši saprotu to, ka tas nav viegli, nu es tā saku <laughs> vienkārši saprotu, bet nu, tā, tas ir grūti, bet ja es pieņemu to faktu, ka es esmu mīlēts šeit un tagad, un es esmu pieņemts, Un tāpēc arī ir tik efektīvas tās anonīmās sapulces, ka cilvēki var izteikt jebko par sevi, un neviens vispār viņus nekomentē, nenosoda, un tas tas, ko Dievs ar mums dara. Un, un nu, tevi tad, nemāca, tu, tevi nemāca, Un tad, ne? kad tu, sap, tad, kad tu piedzīvo šo nu, pieņemšanu tādu, kad tu piedzīvo šo drošo vidi, tad arī cilvēks spēj piedzīvot pārmaiņas. Bet ja tu visu laiku esi tādā iekšējā spriedzē, ka es neesmu gana labs, lai Protams, ir, ir ļoti nu, šaura tā, tā robeža, ka ja es iekrītu varbūt otrā galējībā, uh, sakot, ka ai, nu, ar mani jau viss ir kārtībā, man neko vispār nav, nu, es esmu labs tāds, kāds es esmu. Protams, ka mēs visi esam radīti pilnībai, un mēs kā ierobežotas būtnes saprotam, ka uz to bezgalību var tiekties un tiekties un tiekties, vai ne? Un tu, tu mūždien varēsi atklāt kaut ko jaunu, uh, un, un sasniegt kaut ko jaunu, bet tev ir jāsaprot to, ka tu esi labs jau šobrīd tagad, bet tu vari vēl pilnveidoties. Bet ja tev liekas, ka Dievs mani mīlēs, vai es tur piedzīvošu labas lieldienas, vai Dievs uzklausīs manu lūkšanu, tad ja, nu, tad, tad mēs neesam sapratuši, par ko ir kristietība. <laughs> Radio klausītāji, tad šis ir brīdis, kad tu arī Var arī rakstīt un zvanīt, tālruņa numurs ir 266 77 272, rakstī un tālruņa numurs zvanam ir 67 969 131. Es ceru, ka daudz jau šos numurs no galas jau zina. Un ja tu esi gatavs pastāstīt, paliecināt par savu gavēņa apņemšanos, kā tev izdodas to nu, pildīt, īstenot, un, ja tev ir drosme to pateikt ēterā, tad uh, zvani vai arī. Ja arī at... nav drosme zvani tik un tā, <laughs> jā. ir tā vērts. Un... <laughs> jā. Tā var būt gavēņa apņemšanās, ja ik pa laikam iesaistīties rādījumā arī ēterā. <laughs> jā, bet tad uh, es paprasīšu, tu uh, minēji šo ten uh, jautājumu par, aturēšanu, par aturēšanos no ēdieniem. Un, yeah. un tomēr šī praksa tiek praktizēta, un uz to cilvēku arī tiek aicināta. Tad varbūt. Jā, biju kādā baznīcā, kur priesteris teica, varbūt nevis atteiksimies no ēdieniem, bet beigsim ēst viens otru. Jā. Tas ir labs ieteikums. jā, <laughs> bet tad, kas tad ir būtība, ka tu atsakies gavēņa laikā, nu, kaut vai no tās pašas uh, gaļas nulietošanas, jā, vai labi, kāds to darīs, uh, atsakoties vai no kafijas, vai no saldumiem, nu, kas tad ir tā būtība, jā? Es šeit gribu nolasīt uh, pāvesta Franciska citātu, ko viņš sacīja, ja nemaldos, kādā no svētdienas uh, uzrunā pirms kunga eņģeļa vai arī kādā trešdienas audiencē un uh, februāra uh, vidū tas bija Viņš sacīja, ēdiet, ko vien jūs vēlaties, upuris nav vēderā, bet tas ir sirdī. Tie, kas atturās no gaļas, bet ja viņi nesarunājas ar saviem brāļiem vai, rad, nu, domāt, mm -hmm. tātad brāļu māsas vai tuviniekiem, ja viņi neapmeklē savus vecākus, ne, nu, nenoņem no viņu pleciem kādas nastas, uh, ja viņi nedalās ar savu ēdienu ar trūcīgajiem, ja viņi neļauj saviem bērniem satikt savus, eh, nu, teiksim, otru vecāku, eh, ja viņi aizliedz vec, vecākiem eh, satikt savus mazbērnus, ja viņi kritizē citu cilvēku dzīves, sit savus sievas un tā tālāk, tad labs steiks jums nenodarīs nekādu ļaunumu un nepadarīs jūs par sliktu personu, nedz arī uh, zivs ēšana jūs padarīs par svēto. Labāk ir meklēt uh, dziļākas attiecības ar Dievu caur uh, labāko attieksmi uh, pret citiem. Mēs būsim mazāk uh, virspusēji un tādi uh, pazemīgāki savā sirdī. Nu, tas arī ir tas, uh, uh, tas, arī ir tas uh, nu, kristietības kodols, uz ko mēs esam aicināti, un, un gavēņa laiks jau ir vienkārši tāds aicinājums vairāk pievērsties tam kodolam, jo, protams, ka ikdienā mēs nu, aizmirstam par kodām lietām, mēs būt daudz ko daram automātiski, mēs eh, daudzas lietas uh, Nu jā, mēs vienkārši cenšamies izdzīvot no dienas uz dienu, un tad mēs nevienmēr aizdomājamies par tiem būtiskiem jautājumiem. Gavēņa laiks ir aicinājums aizdomāties par šiem būtiskiem jautājumiem, kas es esmu kā kristietis, ko man nozīmē kristietība. Un te mums arī pāvis saka, lūk, tās ir attiecības ar Dievu, nevis ēšana vai nēšana. Jā, tad uh, mums ir kāds zvans. Halo, labrīt! Labrīt! Labrīt! Paldies par raidījumu! Nu, ļoti patīkami dzirdēt par šo gaveņa laiku. Man jau arī pašai liekas, ka gavēnis ir tāds laiks, kas it kā mudina, it kā aicina kaut ko sevī mainīt, kaut ko pārvērtēt sevī un reizē arī dot tādu uh, stimulu orientēt tieši uz to garīgo pilnveidi, uz pozitīvismu, uz atvērtību pret citiem cilvēkiem. Nu, apņemšanās jau ir laba, bet man liekas, ka vēl svarīgāk to eh, nepazaudēt arī turpmākajā laikā, lai šī apņemšanās nebūtu tāda īslaicīga, nu, lai tā nebūtu kā, tāds, kā tāda sprinta distance. Un, protams, lai tā būtu samērīga ar to, ko es varu izdarīt. Un, lai nebūtu tā, ka lūk, beidzās gāvējums, un tad es ar tādu smagu nopūtni saku, paldies Dievam, ka tas nu ir cauri. Un tāpēc jau nu, es vismaz jau pašā sākumā domāju arī par to tālāko rīcību, vai es to varēšu īstenot. Es esmu kaut kur dzirdējusi vai lasījusi, ja, piemēram, savu apņemšanos tu esi spējīgs izturēt konsekventi to visu laiku, katru dienu, no dienas dienā, divus mēnešus, tad eh, tas jau, lūk, šī apņemšanās jau var kļūt par paradumu. Un tad tas vairs nav kā tāds loks vai kā, bet eh, tad jau tu vari izjust arī prieku un arī gandarījumu, un tas arī tad it kā paliek tev. Nu, protams, ka katrs sākums nav viegls, bet ir vērts to darīt. Un es to esmu pārbaudījis savā praksē. Paldies! Paldies! Jā, tā ir, ka ir pētījumi, kas uh, runā, ka mums uh, ieradumi, uh, paradumi veidojās apmēram 40 līdz 250 <laughs> dienu laikā, atkarīgs no personas, atkarīgs no, no, no, tās, no tā ieraduma, ko mēs cenšamies veidot, bet jā, tas 40 dienu gavēnis droši vien arī ir, nu, ne bez iemesla varbūt tur tie mūsu mm, senči eh, nezināja visus tur mm, mēs arī šodien nezinām visas lietas, bet nezināja tik daudz varbūt par mūsu smadzeņu darbību un, un uh, neironu darbību, kā, kā mēs to zinām tagad, bet uh, jā, šim skaitlim ir jēga un, un 40 dienu laikā tiešām var izveidoties. Un es domāju, ka arī mūsu klausītāji noteikti var piefiksēt kaut kādas um, paradumus, kaut kādus uh, ieradumus, ko viņi varbūt iesāka gavēņa laikā un kas pēc tam turpinās pēc gavēņa. Tā kā tas, tas ir tiešām tāds labs, labs moments, ko atzīmēt, ka iespējams šī laba apņemšanās, kuru mēs apņemamies uz gavēņa laiku, viņa var arī turpināties. Un tur arī ir jāizvērtē, kas, kas tā ir par apņemšanos un, un, un ko mēs darām. Bet es tiešām vēlos vērst uzmanību uz to, ka tas viss ir vērs uz šīm attiecībām ar Dievu Eh, man arī, teiksim, uzklausot grēksūdzes ir, godīgi sakot, reizēm kaitina klausīties, ka cilvēki kā savu lielāko pārkāpumu saka, es piekdienā ēdu gaļu. Nu, un tad, <laughs> tiešām tas ir lielākais pārkāpums, ko katolis var pie sevis atrast. Nu, nav. Es teikšu, protams, ka baznīca mums piedāvā šos arī, nu, baznīcas baušļus, uh, kaut kādu iemeslu dēļ, lai mums tas palīdzētu augt attiecībās Dievu, bet tas nav, nav būtiskākais, ar ko mēs apvainojam Dievu. Un uh, tāpēc arī liela daļa, piemēram, baznīcas, nu, teiksim, lokālā vidē, viņas ir atteikušās no šīs piekdienas gaļas nēšanas. Tieši iemesla dēļ, ka tas nav būtiskākais, un mēs reizēm tik ļoti pievēršam uzmanību šīm ārējām formām, ja es tagad neēdīšu gaļu piekdienās, nesagrēkošu, nu, un tad Bet nu, tā droši vien ir, vai ne? Pāvis Francisks saka, jā. Jā, ka tā tad, protams, mēs, Latvijas, teiksim, diecēzes ir saglabājuši šo, šo, šo tradīciju, ok, fine, piekdienās neēdam gaļu, labi, bet vienmēr jautājums, kāpēc mēs to nedaram? Un, un tas, ko Pāvis Francisks saka, un, un arī, un, un tas nav viņš, tie ir, tie ir garīgie skolotāji, mēs gavēņa laikā lasam, piemēram, breviārā, mēs varam pašķirstīt lasījumu stundas, ko mēs lasam no baznīcas stāviem, uh, Ja, viņi visi runā par to, ka ja, ja tu kaut ko, no kaut kā atsakies gavēnī, tad to tukšo vietu, <laughs> to aizpildi viens ar lūkšanu, otrs ar žālsirdības darbiem. Ja. ja tu, nezinu, tur atsakies tur no tās smēķēšanas vai vienalga no saldumiem, ja, tad cik tu iztērē mēnesī saldumiem, vai šo naudu tu esi noziedojis, piemēram, zupas virtuvē, vai tu esi par šo naudu uztaisījis vēl vienu maltīti klāt un uzaicinājis pie sevis ciemos cilvēku, bet kā mēs taču man mācīja, ka gavēnī mēs nedrīkstam rīkot uh, tur ballītes. Bet tieši gavēnis ir domāts, lai tu vairāk satiktos ar cilvēkiem, tu uzaicini tos savus kaimiņus, tur būtu zini, ka tev tur ir kāpņu telpā kāds uh, eh, bāriņš vai nezinu, tur uh, invalīds vai vecs cilvēks, uzaicina viņu pie sevis svētdienā uz, uz pusdienām un par to naudu, ko tu pa nedēļu tur ieknumies, uztais tam cilvēkam labāku maltīti nekā tu taisītu sev. Tas tad ir tas gavējs. Un kalpojot šim cilvēkam, tu tad pakalpo Dievam. Jo Dievs, eh, kad mēs lasām Jēzus eh, uzrunu, vienu no pēdējām viņa uzrunām pirms viņa nāvis, jā, Mateja 25. nodaļā, viņš nesaka, ja tur eh, lūdzu ienāciet manā valstībā, tur tie, kas tur nekad neesat pārkāpuši laulību, kas nekad tur neesat, nezinu, ēduši gaļu piekdienā, kas tur esat vienmēr visus rožu kroņus noskaitījuši. Nē, viņš saka, kas ieies Dievu valstībā? Es biju kails, jūs mani apģērbāt, es biju, uh, es biju izsalcis, jūs mani pabarojāt, es biju cietumā, jūs mani apmeklējāt. Jā, tad lūk, gavēnis ir šīm lietām domāts. Un, protams, lai es varētu aiziet uz to cietumu un apmeklēt ieslodzīto, nu, man no kaut kā ir jāatsakās, jā, lai to stundu divas veltītu šiem cilvēkiem, vai lai pabarotu to izsalkušo, nu tad jā, tad, tad ir tas gavēšanas moments, jā, gavēnī. Tātad gavēns ir laiks labiem darbiem un laiks, lai mēs saskatītu arī attiecībām tos ar līdzi, jā, attiecībām, attiecībām ar, ar Dievu. Un, jā, klausoties tevi, es pārdomāju par to, kad, cik ļoti mums ka, tiešām ir reizēm vieglāk atteikties no kādām lietām, bet ir bail atvērt savu, die, savu sirdi Dievam. Ielaist Jēzu vienkārši savā sirdī. Jā, mums ir vēl kāds zvanītājs. Lūdzu. Halo, Lācies Kristus. Mūžīgi slavēts. Aleksandrs zvana. Prieks dzirdēt. Uh, jā, <clears throat> par šo gadējumu, kā kaut kāda atteikšanās perioda. Jā, tas, <clears throat> tas man liekas, tas mans viedoklis, ka, uh, ka cilvēkam tas dod kaut kādu mobilizēšanos periodu, man liekas, ko, ko, ka viņš var veltīt kaut kādām lietām, arī atteikties varbūt no kaut kā, bet arī kaut ko koncentrēti, nu, vērtīgu varbūt izdarīt priekš sevis, priekš savu garīgās lietas. Un, un tas, tas ir tas lab, labi, ka mums ir tāda iespēja šīs gabeņa laika, kad ir tās 40 dienas, kur, kur mēs spējam, tad, teiksim, izdzīvot šo, šo laiku un, un Un tas palīdz man liekas cilvēkiem. Tas ir mans personīgais vieglojums, jo es zinu, <clears throat> pats priekš sevis es arī teiksim, atradu motivētu kaut kādu lietas, kur no kā es varbūt atteicos, bet tajā pašā momentā, kā tu priesta pētēt, teikt e, e, par, ka tu to, to vietu aizpild ar kaut ko citu, un es aizpildu kaut, ko, kaut, ar kaut ko citu aizpildu. Mm. Neskatoties, varbūt e, ne, ne, no, nekoncentrējot uz to, ka tas man dos nesīs tagad kaut kādu baigāko žēlastību, uh, Bet vienkārši es to daru tādā, nu, savā cilvēciskā paļāvībā. Mm. Paldies. Paldies Aleksandram, jā. Jā, mēs pēc dziesmas turpināsim, Pēter, priester Pēter, <laughs> tēta dārs, tā ir dziesma, ko es esmu ievērojusi. Šī dziesma tev patīk, kādēļ? Tu vari pateikt, jo diezgan bieži, kad man ir nācies ar tevi būt ēterā vai kādreiz apsveikuma stundās tu šo dziesmu vienmēr esi izvēlējies. Bieži. Bieži. <laughs> Jā. Man patīk šī dziesma, tāpēc, ka viņa pirmkārt labi skan, um, vienkārši labskaņas dēļ. Un otrs, uh, man ļoti patīk, ka uh, šī dziesma runā par tādām, uh, nu tādu svarīgu, svarīgām garīgām lietām, nepieminot tiešā veidā Dievu. Un, manuprāt, tas arī ir mums jāprot kristiešiem, uh, integrēt to savu garīgo dzīvi savā ikdienā, nu, ka vienmēr nav jābūt tādā ļoti tiešā veidā, tur Dievs, debesis, tā tālāk šeit tēta dārs, kas runā par, par soliņu un, un, un akvāriju ar zivtiņām un tā tālāk, kas patiesībā ir tāds, zināmā mērā, atspoguļojums tai, nu, tai mūžīgai dzīvē, kas mūs gaida. Tā kā ļoti skaista ilustrācija ļoti svarīgām lietām, un kas arī var kalpot kā labs tāds arī evanģelizācijas līdzeklis. Bet manam tētim, manam tētim ir dārsts. Bet manam tētim, manam tētim ir dārs. Viņš to iekopīs manā sirdī, manā sirdī. Bet manam tētim, manam tētim ir dārs. Viņš tur puķēs sastādījis viņš tur kokus, viņš tur putnus saicinājis, lai tie dzied. Bet manam tētim, manam tētim ir dārs. Bet manam tētim, manam tētim ir dārs. tur ierīko iztrūklakas, viņš tur ielaidi ziltiņas. Viņš tur nolīdzīs soliņu, kur mums abiem pasēdē. Bet manam tētim, manam tētim ir dārsts. Bet manam tētim Labrīt visiem tiem radioklausītājiem, kuri tikai tagad ir pievienojušies mūsu radiostacijai un klausās kafijas pauzi šajā pirmdienā. Ar tevi studijā kopā esmu Esāja Avotiņa un blakus man ir priesteris Pēteris Skudra. Labrīt, jā. Labrīt, mēs sāksim ar kādu komentāru. Mani uzrunāja pirms dažiem gadiem priestera Pētera teiktais, ka nevajag uzņemties pārāk daudz, uh, jo beigās būs tā, ka neko nespēsi izdarīt. Pati ar to saskāros, un tā tiešām ir. Tagad cenšos darīt labāko kopā ar Dievu tikai šajā brīdī, maziem solīšiem. Jā, tāpēc arī garīgie skolotāji vienmēr iesaka, ka ja tu, uh, ja tu um, gribi veikt kaut kādu apņemšanos, uh, tur tagad kaut kādu gavēni praktizēt, nu tajā atturēšanās, ja mēs arī runājam, šis vārds gavēnis latviešu valodā apzīmē mums vairākas realitātes, tāds niansētas, savā starpā saistītas, bet tomēr niansētas atšķirīgas realitātes, tad uh, at, atteikšanās kontekstā vai vispār, nu, gavēšanas kontekstā arī runājot par tiem žēlsirdības darbiem lūkšanu, uh, iesaka vienmēr vispirms konsultēties savu garīgo pavadītāju Un tagad kāds varētu teikt, ah, bet man nav garīgā pavadītāja, ko tad man tagad gavēnī, nu, negavēt, nelūgties. Es ieteiktu, tad šī varētu būt jūsu pirmā gavēņa apņemšanās atrast savu garīgo līdzgaitnieku. Tam nav obligāti jābūt tur priestrim vai klostermāsai. Tas var būt jebkurš kristietis, kurš praktizē savu ticību un kuru jūs redzat, ka viņš, nu, praktizē sakramentus, praktizē ticību, ka viņam ir šīs dzīvās attiecības ar Dievu. Un tad jūs ar šo cilvēku varat runāt un konsultēties, un tā būs tā pirmā gavēņa apņemšanās. Uz savu galvu ne, neuzņemties tagad, to es skaitīšu tur katru dienu rožu kroni vai, nezinu, kalpošu tur nabagiem, varbūt tas tavai realitātei ir absolūti vispār neatbilstoši. Bet, uh, jā, galvenais ir atcerēties, ka tas viss ir vērsts uz attiecībām ar Dievu, un arī tas, ko Aleksandrs sacīja, tā koncentrētāk uh, paraudzīties uz to savu ikdienu, un tāpēc arī es piedāvāju vēl vienu citātu no pāvesta Benedikta 16. kurš um, runā par to, kas ir kristietība. Un uh, kristietība nav, uh, nu, tur kaut kādi uzskati, baušļi, uh, protams, tas viss ir iekļauts kristietībā, bet ja mēs tā gavēni uzskatām par tādu atgriešanos pie, pie, pie būtiskā, tad mums ir jāatcerās, ka kristietībā centrā ir svētums bet svētums nenozīmē perfektumu, un tā, man liekas, arī ir mums tāda audzināšanas kļūda bijusi vismaz šeit postpadomju telpā, ka būt svētam nozīmē būt, būt perfektam, perfektam eņģelim, mm -hmm. tā nav. Nav, būt svētam nozīmē būt attiecībās ar Dievu, kas tevi mīl. Un Pāvests Benedikts 16. ir ļoti, ļoti trāpīgi to pateicis. Svētums neveidojās no tā, ka mēs nepieļaujam kļūdas vai nekad negrēkojam. Tad kā sanāk svētie drīkst grēkot? Bet viņš saka, svētums aug, pieaug ar šo spēju atgriezties, nožēlot un gatavību sākt no jauna un pāri visam ar spēju uz samierināšanos un piedošanu. Ja tad redzam, ka viss samierināšanās, piedošana, atgriešanās – Nožēl tas viss ir saistīts ar attiecībām. Kā es varu nožēlot, ja man nav kam lūgt piedošanu, ja? Tātad svēt, vēl Pāvils Benedikts savā dokumentā par, ja nemaldos par, par mīlestību, bet es varu kļūdīties, bet viņš runā par to, ka svētie nav tie, kas nekad negrēko, svētie ir tie, kas ir vienmēr gatavi atkal celties, tad, kad viņi ir pakrituši. Ja, ka mēs nezaudējam šo skatienu uz Dievu arī tad, kad es esmu pakritis, kā pazudušais dēls. Tāpēc arī tajā stāstā pazudušais dēls ir labais varonis, ja, jo viņš pat nonācis tajos, nu, sūdos līdz ausīm, ja, mm -hmm. <laughs> cūku bedrē, viņš ir saglabājis savu skatienu uz tēvu, kur pretī ir vecākais brālis, kurš nekad nav pametis tēvu, tad viņš tā arī nekad nav ieraudzījis, kas tam tēvam pieder un, un, un kā tas tēvs viņu mīl un ka viss, kas ir tēvam, pieder arī viņam. Tāpēc svētums nav būt perfektam. Svētums ir šī gatavība pieņemt sevi tādu, kāds esmu, atzīt savas nepilnības un kļūdas un iet pie tēva, pat lai cik es netīrs arī nebūtu. Un tāpēc arī tajā otrajā līdzībā par lūkšanu, ko Jēzus stāsta, ja tiek piedots tam nevis farizējam, kurš saka, lūk, Dievs, es ievēroju visus gavēņus, es tur piekdien nēdu nu, gaļu, vēl kaut ko. Bet uzklausīt ir lūkšana tam, tam muitniekam, kas saka, Dievs, es esmu grēkojis. Tas, tas ir svētums. Spēt būt Dieva priekšā tādam, kāds es esmu, un caur to tad arī, jā, pilnveidoties un iet šo, šo pilnības ceļu, un, un gavēnis var būt ļoti, ļoti labs rīks, tad kā iet šo pilnības ceļu, sākot tur, kur es esmu tagad, nevis izliekoties labāks nekā es esmu. Klausoties tevī, man radās tad, nu viens tāds komentārs, kad par šo te, tad mēs arī varam krist kaut kādā veidā viltus pazemībā. Jā, atkā... Kas arī ir tāda lepnības izpausme. Jā, jā. jā. jā es, es domāšu, un tu runāji. nē, nē, viltus pazīmība tieši tā arī kāds saka, bet tā viltus pazīmība, ja, ka, nu, ai, nu, nu piemēram, tevi slavē cilvēki, ja? Jā. Un, un tu saki, ai, nu nē, nu es jau neesmu jau nemazām tik labs. Un īstenībā jau mēs to sakam ar domu, lai nu vēl jau, lai vēl jau, nu vēl, vēl iedod. Un tā ir tāda bieži vien tā tāda lepnība. Arī sevi tā, sevis tāda kaut kāda publiska tāda nicināšana arī ir īstenībā tāda lepnības izpausme. Tā kā lepnība ir ļoti, ļoti viltīga. Un, un starp citu, runājot par Ar visiem... mērķi, lai mani pamanītu. Jā, runājot par visiem jā. nāvis grēkiem, nedz negausība, nedz nešķīstība nav pirmajā vietā. Lai arī, piemēram, cik šodien, ja te arī mēs nerunātu, cik fuj, uh, fuj, fuj, visi tur uh, laulības pārkāpēji un, un geji un tā, kā mēs izceļam to seksuālo grēku. Bet garīgais skolotāji runā, seksuālie grēki absolūti nav pirmā mūsu uh, numur viens kaut kāda prioritāte, nu kā aizsargāties. Protams, ir jāsargā savu sirdi un, un tas, kā mēs skatāmies uz citiem cilvēkiem, protams, bet lepnība, lepnība ir tā, no kuras nāk visi pārējie grēki, un varbūt tavā gadījumā lepnība neizpaužās caur nešķīstību, bet varbūt ir 50 citi veidi, kas ir vēl briesmīgāki par to, kurš varbūt kādreiz tur to sānsoli veids, bet kurš spēja atzīt to, ka viņš ir vājš šī izaicinājuma priekšā. Tā kā mums ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, nosodot tos cilvēkus, kuri ir atklāti grēcinieki, jo var gadīties, ka tā mūsu lepnība mūs ir padarījusi daudz smalkākā veidā par lielākiem grēciniekiem, nekā mēs tur zinām kādu. Nu. Jā, es eh, man nāk prātā kāds eh, citāts, un eh, kad tu gavēji, tad saposies, esi skaists un nevienam nesaki to, kādā veidā tu gavē. Jā, jā. Tas tā pārfrāzējot. Tā, mums raidījumam vēl laiks apmēram Nu, labi, vēl mas, nedaudz. Mas. <laughs> nu, vēl ir. Tā kā, ja gribīja radioklausītāji kādu komentāru uzrakstīt vai vēl piezvanīt, tad uh, dari to. Tad uh, numurs īziņai ir 266. 77, 272, vai arī zvani 67, 969, 131. Tagad uh, varbūt tāds noslēdzošais jautājums, uz kuru arī pilnībā nu, pieļauju, nepietiks laika sniegt tādu izvērstu atbildi. Jā. Mums ir zvans, jā? Mm -hmm. Jā, jā. lūdzu. Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi slavēts. Jā, zvana Ginta no Sigultas. Jā, prieks dzirdēt. Zvanu īsti <laughs> nevar saprast, zvanīt vai nē, jo saka jau, ka nesaki nevienam, kā tu gavē, bet man tāda... <laughs> Šeit var. Sava, sava, sava tāda pieredze, kas gan nav šim gadam, bet man liekas, ka personīgi manai garīgai dzīvē nesa ļoti liela saules, kad es kādus, nezinu, piecus vai sešus gadus atpakaļ gavēņu laikā nolēmu, ka es ikdienā katru dienu būšu svētajā misē, ka es savu dienu un, un visu savu darbu, visu pakārtošu tā, lai es ikdienā varētu būt svētajā misē. Tie augļi šobrīd jau ir sešu gadu garumā, un tas man pašai personīgi ļoti palīdz, ja tu katru dienu iesāc ar, ar, ar Dieva vārdu, ar evaharistijas pieņemšanu, tad arī šī žēlsirdība, mīlestība vispār pārējiem cilvēkiem jau paliek par, nu, par dzīves veidu. Tam nav tā kā uh, jāsaņemās ļoti, jo tevi katru dienu par to atgādina. Un tā dieva žēlsība ir tā, ka dod, dod, dod šo iespēju, laikam tā būt vai kā. Un, un es vienmēr, man vienmēr gavēņa laiks šos visus gadus atstājās ar tādu kaut kā skaistu sākumu pašai priekš sevis. <laughs> Paldies. paldies! Jā, paldies, Ginta, par zvanu. Tad praktiski mēs tad ejam pie, š, pie šī nākamā jautājuma, kā nebūt sprinteriem, bet gargabalniekiem attiecībās ar Dievu, bet uh, tad īsa liecība, es jau, man liekas, to kādreiz esmu teikusi radio uh, no nu, stacijā, tā kā es esmu no Siguldas un uh, es arī centos, kad bija tas iespējams katru rītu iet uz svēto misi, un kad man bija ļoti grūti saņemties, es zināju, ka Ginta būs svētajā misē, un tas man bija stiprinājums, tā kā Ginta, paldies par uh, tavu šodien skaļo liecību, bet tā arī bija liecība priekš manis pašas. Tas man deva tādu spēku, tad arī pašai uz svēto misi aiziet. Jā, redzi, šeit ir arī mēs redzam atšķirību starp to, ka tu izrādies vai tu liecini. Ja tu vienkārši dari kaut kādas lietas, lai cilvēki redzētu, tad uh, nu, tas, tas ir tukši. Ja? Nu, tas, ko arī apustulis Pāvils saka, tu vari uh, tur eh, gavēt un, un būt neskādu žēlsirdības darbu veicējs, bet ja tas ir vienkārši bez mīlestības tādas izrādīšanās pēc, nu, tad, tad tā viss ir tāda tukša skaņa. Var iet dauzīt mucu kaut kur eh, un, un būs tād, tas pats efekts. Bet ja tu liecini, ja tu dalies ar šo pieredzi, kā Dievs darbojas tavā dzīvē, tad tā vairs nav lielīšanās, tas lūk jau kalpo par iedvesmu kādam citam, tāpēc arī mēs esam aicināti un, un rādījām arī mums dod ļoti labu platformu, kur mēs varam mācīties, liecināt un iedvesmot viens otru. Jā, tad uh, par šiem sprinteriem, uh, kā nebūt sprinterim, bet gadgabalniekam. Uh, vēl pirms tu saki, tad uh, mums bija uzrakstīts uh, komentārs, paldies uh, Birutai par šo ten arī papildinājumu, jā, par šo sprinteri. Tas bija no citas klausītājs. Jā, jā nu grūti ir pateikt, kā nebūt par eh, gargabalnieku, kā nebūt par sprinteri un būt par šo maratonistu. Jā. <laughs> es, es vienkārši domāju, kā to, nu, jā, ietērpt, ietērpt vārdos, jo ir, atkal es gribētu atgriezties pie tā, ka runājot par gavēni, gavēšanu, gavēņu apņemšanos, mums ir jāatgriežās pie sava garīgā pavadītāja. Un ja mums tāda nav, tad šī gavēņa apņemšanās, lai tev klausītāji ir atrast sev garīgo pavadītāju, ar kuru tad gatavoties nākamajam gavēnim. Jo, jo šī cilvēka klātbūtnē es vienkārši ar kādu no malas es varu pārunāt un, un paraudzīties uz savu ikdienu no malas, kas tiešām tad ir tas, uz ko Dievs mani aicina. Es varu izvēlēties kaut kādu apņemšanos, kuras tiešām varbūt mēģināšu radīt savus muskuļus, bet īstenībā tam nebūs nekādas jēgas. Un varbūt atkal ir kaut kāda lieta, uz kuru Dievs mani mudina – bet, bet man ir šausmīgi grūti saņemties, un es viņu visu laiku pabīdu malā. Varbūt tā nebūs kaut kāda atteikšanās, varbūt tieši otrādi kā gintas gadījumā tas būs kaut kāda jauna ieraduma ieviešana, ja? mm. uh, iet uz misi, ja? nu, no kā tu attiecies gavēnīs, ne no kā neattiecos, kā tu, ne, no, es izvēlējos iet uz misi katru dienu. Un nu, tā arī ir nu, gavēšana. <laughs> ja, tāpēc arī es saku, ļoti žēl, ka mums latviešu valodā šis vārds gavēnis ir ie, ieņēmis ļoti šauru nozīmi nu, nožēlojami. Tā ir daļa no vārda nozīmes atteikšanās. Ja? Bet gavēnis var vienmēr nebūt atteikšanās. Gavēnis varbūt var kaut kā sākšana, <laughs> mm -hmm. iesākt kaut ko. Un, un, un tā kā Ginta arī sacīja, mana, mana pieredze arī ir, piemēram, man ir viens gavēnis tāds, es atceros, ka mums seminārā kāds no semināristiem bija kaut kur dabūjis, uh, nu, ko latgaliski sauc tās značkas saucamās, jā, tur tādas lapiņas ar mm, visādiem... Mm -hmm uh, iet, nu, tāda, tāda zināmā mērā tāda lozēšana, nu, bet izvēlts lapiņu, kas varētu būt tā tava apņemšanās uz gaveni. Es izvilku uh, lūkšanu par mirušajiem, un es tā domāju, nu, kā tagad, tagad lai es, uh, nu, es izdomāju, ka es katru dienu gavēņa laikā mēģināšu palūkties vienu rožukroju noslēpumu, tās mūsu desmit es sveicināt nodomā par mirušajiem. Tas bija sen. <laughs> tas bija seminārā kaut kādā trešā kursā, tad tas arī būtu kaut kāds 2010. 11. gads. Un eh, tad, tad ir jau 13 gadi, gan, eh, gan drīz katru dienu, nu, gan drīz jau vai automātiski noskaitu šo noslēpumu kaut kādā dienas laikā. Vienkārši atceros, ā, jo es zinu, ka nu, pa lielam to vienu tēvs mūsu un desmit es sveicinātu, tas man neprasa daudz laika, es to varu izdarīt uh, nezinu, tīrot zobus vai nu, kaut, kādā, kaut kādā mirklī dienā. Man tas, es zinu, ka tas ir tāds, tāds lielums, ko es varu paveikt. Un tas man ir, man pēc tā gavēņa, tas tā tik organiski iegāja tajā manā ikdienā, ka es arī turpināju to darīt. Tā kā, jā, es ieteiktu tas, ko arī jau atsaucās tā viena mūsu klausītāja uz kaut kādu man iepriekšējo katehēzi par to, ka izdarīt apņemšanos, ko es zinu, ka es varu paveikt, nu, neapņemties kaut ko super daudz. Nu, piemēram, jauns gads ir sācies, arī esmu ievērojis, ka man īstenībā pārsteidz, ka februāra beigās vēl ir tik daudz cilvēku zālē, <laughs> jo viņi novembrī, decembrī tik daudz nebija, un nu, parasti janvārs ir tas būsts. Bet, uh, ja es tagad nekad neesmu sportojis, un es esmu izdomājis, ka es tagad nopirkšu to sporta abonementu un iešu katru dienu uz zāli, neizdari tādu apņemšanos. Ja tev izdodas, super, bet izdari apņemšanos, ka tu iesi uh, stundu nedēļā, kuru tu varbūt sadalīsi pa piecām dienām pa 20 minūtēm, ja? bet ko tu zini, ka tu tiešām varēsi izpildīt. Un tad, ja tev sanāk vairāk, būs daudz vairāk tie prieka un laimes hormoni, kas šo apņemšanos padarīs par kaut ko tādu patīkamu. Ja izdosies tik, cik tu esi apņēmies tā stundu nedēļā, forši, es izpildīju savu apņemšanos. Uh, ja es esmu apņēmies tagad iet katru nu, sešas reizes nedēļā un es, piemēram, izlaidu trīs reizes un aizgāju trīs reizes nedēļā, es joprojām būšu neapmierināts, jo es nebiju tik daudz, cik es apņēmos. Un tad jau mums, nu, diemžēl mēs cilvēki tādi esam, mēs neredzam to, kas mums sanāk. Tas nekas, ka es esmu aizgājis trīs reizes pa nedēļu, kur es iepriekšējā gadā negāju nevienu reizi, varbūt pa gadu divreiz aizgāju, ja, uz zāli. Uh, tad es redzēšu tās trīs reizes, kuras neaizgāju, jo es taču apņēmos sešas reizes. Nu, ja cilvēks, piemēram, nav paradis iet uz to misi, davai, te sarunājam tā, ka labi, pirmkārt, ja tu neesi ikdienas mises gājējs, apņemies iet svētdienās uz misi. Jo, bet tas taču ir uh, vispār minimums, mums taču ir jāiet katru svētdienas misi. Jā, bet ja tu līdz šim negāji katru svētdienas misi, sāc iet katru svētdienas misi. Ja tu esi svētdienas gājējs, ievies vēl vienu misi nedēļā klāt. Un ja sanāks vairāk, ap, un tā tas ieradums veidojas, ka tas veidojas, diemžēl mēs arī tādi cilvēki esam, mēs, veid, mēs veidojam pieradumu pie lietām, kas mums patīk un kas mūsos izraisa gandarījuma prieka sajūtas, jo gluži vienkārši tā ir ķīmija, kas strādā mūsu galvā. <laughs> mums veidojās šie hormoni pie kaut kādām noteiktām lietām. Uh, Un, lai tos laimes hormonus radītu, mums ir nu, jādod viņiem to iespēju veidoties, ka viena no, viens no veidiem, kā radīt šos laimes hormonus sev galvā, ir panākumu sajūta. Vienkārši sāraksti sev lietas ar, ar lietām uz lapiņas, kur tu atķeksē, tas man izdevās, tas izdevās, tas izdevās, ja? Un ja man izdevās, nu, katru nedēļu vēl aiziet papildus vienu reizi uz svēto misi ārpus svētdienām, visticamāk es arī pēc gavēņa mēģināšu šo ieradumu turpināt, jo gluži dabiski mans organisms gribēs to prieka sajūtu, ka uh, man izdevās kaut kas labs. Kā ir ar pateikšanos dienas beigās? Tu, uh, tu minēji sarakstu, bet, uh, piemēram, Jā. katru dienu nu, pateikties. Man uh, reiz bija uh, kāda paziņa, kas arī bija vārdā Aija. Viņai mamma uzdāvināja dienas grāmatiņu, teica, uzraksti katru dienu desmit labas lietas, kas ar tevi notikušas. Jā, tas ir eh, daudz, desmit <laughs> labas lietas, jā, eh, bet jā, es bija tas. arī ir viens cits pētījums, ko es lasīju, nu, tur jau gan būtu jāpalasa vēl, bet... Um, Un viņi arī to darīja. Viņi jau daudzu, daudzu gadu garumā arī šo ten metodu piekopa. Pateicība ir, ir, tas ir vispār brīnumierocis, ko mēs varam lietot. Um, pirmkārt, pateicība tīri fizioloģiski mūsu smadzenēs rada izmaiņas. Eh, atkal runa ir par šiem hormoniem, kas eh, laimes hormoni, kas izstrādājas, jo tad, kad es pateicos, es redzu lietas, kas man ir, ko es esmu sasniedzis, kas man izdodās, un organisms reaģē ar šo gandarījumu nu, tām ķīmiskajām vielām, kas mani padara priecīgāku, laimīgāku. Tad, tad mēs redzam, ka šī garīgā praksa, mēs atkal redzam, cik ļoti cilvēka gars, dvēseli un miesa cieši viedo, vienoti, uh, arī fizioloģiski cilvēks jūtās labāk, viņš ir veselīgāks, ja viņš ir pateicīgs. Jā, tāpēc arī mēs redzam, piemēram, tik maz noskumušus klostera cilvēkus, jo viņu daļa no viņu lūkšanas <laughs> sastāv no, mm -hmm. no mhm. pateicības. Vai ne? Īsnībā arī svētā mise, piemēram, jūs ar Gintu abas runājāt par to, ka cik lielu gandarījumu dod mīsas apmeklējums, jo vārds Euharistija arī nāk no šī grieķu vārda, kas apzīmē pateicību, upuris kas, ko mēs pienesam aiz pateicības. Ja? Tāpēc arī mise ir, nu, to ir svarīgi atcerēties, tā ir, par ko es esmu pateicīgs Dievam šajā svētajā misē. Ja? Un tas gluži fizioloģiski uzlabo manu pašsajūtu, uzlabo manu veselību. Um, arī, arī zinātnieki saka, ka ja cilvēks ir piemēram tik lielā depresijā, ka viņš neko neredz vispār, ka pat ja viņš mēģina atrast, nu, grib atrast kaut kādas lietas, par ko pateikties labas, uh, viņā jau sāk veidoties šie neironu ceļi, sāk veidoties arī šie, šie hormoni. Tur, protams, arī nu, ir jāņem palīgā zāles, tā, bet, bet tas ir tas, kā mēs varam palīdzēt. Otra lieta, garīgais aspekts. Um, pateicība ir tā, kas bieži vien mums ļauj turēties pretī kārdinājumiem uz to pašu negausību, uz greizsirdību, uh, uz iekāri, uh, jo, nu, kāpēc, piemēram, pirmie cilvēki krita Un tas, tas mehānisms absolūti nav universāls, ne ar ko, ne pie viena cilvēka. Viņš ir vienmēr viens un tas pats. Ļaunais gars norādīja cilvēkam uz vienu lietu, kas viņam nav. Mm. Nu, It kā kas viņam nepienākās. To, un cilvēks uz iec... to skatās, un jā. viņš, viņš raud, un viņš pārdzīvo. Man nav tas, ziņā, nav tas, nav tas. Jā, mēs arī redzam apkārt, lūk, tur tie miljonāri, bagātnieki, un, un visi tie, kam tur veicās, un tā tālāk. Un es jau te tāds, man te rekur vakar mašīna saplīs, un šodien no darba atlaiduma. Protams, brī, nu, briesmīgas lietas, un viņas, mēs arī nevaram noliegt, ka viņu nav. Nu, tā ir cita galība, ka kristieši izliekās, ka es Jēzus vārdā pasludinu, ka man nekas slikts nav. Nē, nu, tu esi muļķis, <laughs> tu vienkārši uzdod vēlamo par esošo, ja, bet tu neatzīsti realitāti. Mēs dzīvojam realitātē, kristieši, bet tāpat laikā mēs mācāmies arī ieraudzīt tās lietas, kas mums ir. Un ja mēs paceļam acis uz to, kas mums ir, mūsu sirdi piepilda pateicību, mēs sakam Dievam paldies par to, par to, par to, par to, un tad mēs redzam, cik mēs esam sveitīti. Un eh, tādā veidā mēs eh, varam, nu, jā, palīdzēt sev, nu, turēties pretī tiem kārdinājumiem, cik daudz tas ir atkarīgs no mūsu pašu spēkiem, protams, vispirms jau paļaujoties uz to Dieva žēlistību un, un arī pateikties Dievam par to žēl, un reizēm varbūt arī jā, jāpasakas Dievam par tiem kritieniem, kad mēs esam pakrituši, jo, nu, Dievs to ir pieļāvis ar kaut kādu mērķi manā dzīvē, un varbūt tieši caur tiem kritieniem mēs mācāmies to pazemību, nu, ka mēs neesam tik super varani un super stipri, uh, un mēs bez Dieva krītam, un ka mums vajag to Dieva žēlistību. Tā kā pateicība viņa mūs padara pazemīgākus, pateicība mums ļauj pārvarēt kārdinājumus, pateicība ļauj mums būt tuvāk Dievam un pateikties Dievam par visu to, kas mums ir, novērtēt visu to labo, kas mums ir. Tāpēc arī mēs vēlreiz redzam to, kāpēc baznīcā ir tik svarīga svētku svinēšana. Mēs pievēršam uzmanību uh, tik daudz visādiem ierobežojumiem, gavēņiem. Man, piemēram, ir ļoti žēl, ka mēs tik ļoti lielu uzmanību pievēršam gavēnim, mēs tik maz uzmanību pievēršam tam, kā mēs svinam lieldienas, un tas patiesībā būtu daudz svarīgāk. Kā es svinēšu lieldienas, jo gavēnis ir gatavošanās lieldienām, gavēnis nav pašmērķis. A, kāpēc mēs svinam svētkus? Mēs svinam svētkus, tāpēc, ka mēs svinam labas lietas. Un lieldienas ir centrālais notikums, uz kā balstās visa kristietība bez lieldienām nebūtu Ziemassvētki un, un viss pārējais, mhm. jā. Tā kā, jā, un, protams, arī tad šis uh, psihoemocionālais un fizioloģiskais iegums. Jā, vēl zvans un vēl arī jautājums. Lūdzu. Halo. Halo. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi slavēts. Es vēlos pateikties priesterim pārdi ļoti jauku, izsmeļošo stāstījumu par gavējiem. Es daudz ko nezināju tieši par pašu vārdu, bet nu to, ko es šodien uzzināju, ļoti, ļoti labi. Mm. Nu, vispār, patiešām, es manā dzīvē ir daudz kas noticis. Es neesmu gavējusi tā, lai atteiktos no kaut kādiem tur uh, ēdieniem, jo vienkārši man to veselība savā vecumā vairs neatļauj. Mm, bet um, lielākais iegūms visus šos pēdējos piecus gadus ir tas, ka es esmu skaitījusi rožu kroni katru dienu, rītos un vakaros un vēl apbraucot, ja es kaut kur braucu, es skaitu rožu kroni vai um, lūdzos Dievu un pateicos Dievam par visu, ka es esmu pasaulē tik ilgi un ka Dievs man ir devis tik daudz dāvanas, kuras es varu arī kaut kādā veidā dot e, citiem cilvēkiem. Paldies! Paldies! Paldies. Paldies. Un, jā, Nāksies uz vēl kādu jautājumu atbildēt. Slavēts Jēzus Kristus, domājot par gavēni, raisās domas par vienu no nāves grēkiem - rība, un tas bieži saistās ar ēšanu. Tādēļ domāju, ka nevarētu noliegt gavēšanu no ēdiena. Mēdējot miesu, gars kļūst stiprāks, sveitīgu gavēni, Anna. Protams, bez šaubām tās mēs redzam, cik visa mūsu fiziskā realitāte ir cieši saistīta ar, ar garīgo realitāti, bet um, lai tas nav pašmērķis, lai kaut kā nēšana nekļūst par pašmērķi. Bet, protams, arī, arī psiholoģija to ļoti labi rāda, ka cilvēki stresu, dusmas, visādas emocijas, ar kurām mēs neprotam tik galā, viens no veidiem, mēs viņas, nu, apēdam – citi, nu, citi atkal citas lietas dara. Ja, bet uh, arī, arī šī ēšana ir saistīts ar citu viens no elles, eh, ja mēs pavērojam uh, mākslu, nu, kas liekas ir tāds cilvēku izgudrojums, vai ne, un, un, bet tomēr viņi arī atspoguļo mums tādu, nu, cilvēka šo izpratni par garīgām lietām, bieži vien elli atgādina, at, attēlo, ka tādu lielu muti, mm -hmm. kas mhm. rī, Ir tā, un tad debesis sakala ir tā, kur mēs mācāmies dot viens otram, nu lūk, un tad, tad arī šeit ir eh, nu, vērts eh, gavēnī, piemēram, padomāt, jo tā rījība viņa jau akal nav tikai tā, nu, varbūt, nu, senākos laikos tas izpaundās tā tiešāk, bet, piemēram, kādu informāciju es patērēju, arī rījība, ja? Eh, jo varbūt tās es esmu tik ļoti atkarīgs no ziņām, nu, ka, bet vai tiešām tev viss ir jāzina, vai tenkošana, zināmā mērā arī ir tāda rība, nu man ir jāuzņem, nu kas tad ir noticis, jā, mēs, un mēs pēc tam stāstam par to citiem, nu fuj, jā. Pavas Francisks, starp citu, runā ļoti bieži, viņš runā tieši par tenkošanu kā vienu no vislielākajiem grēkiem, ko mēs varam izdarīt pret otru cilvēku. Uh, rījība, jā, tas kā es savu laiku patērēju, vai ne, un mantas, jā, es sev, sev, sev, sev, sev, un tāpēc šai nēšanai ir jābūt cieši saistītai ar došanu Jo, ja cilvēks, kurš apzinās, ka viņam ir nu, atkarība, piemēram, no ēdiena, bet viņš, piemēram, neziedo to ēdienu, no kā viņš ir atteicies, tad tas gavēnis ir labs sākums, bet tur vēl bišķīt pietrūkst. Man kāds uh, tūs uh, cilvēks uh, katru gavēni uh, atsakās, nu, nu tieši varbūt konkrēti par ēdienu. Uh, bet es zinu, ka viņš savā sirdī nes vairākus cilvēkus. Jā, un tad arī ar šo upurīto, ko nu, viņš arī lūdzās. Tā, nu, šis upuris, jā, šī kaut kāda atteikšanās pārvēršas kā lūkšana par šiem cilvēkiem. Jā, un tas arī ir labs veids, kā parādīt varbūt šīm lietām, ka, es, ka šīs lietas kalpo man, nevis es kalpoju lietām. Un arī ēdiens ir svarīga lieta, bet tomēr tas ir domāts, lai tas kalpotu man, nevis, ka es tagad jau nu, visu pakārtoju tur savām ēdienreizēm, savām diētām tā tālāk, ka tomēr Dievs man ir nolicis augstāk par to visu, nesvaldu pār to, ar Dieva žēlistību, ne pats saviem spēkiem. Un tas, manuprāt, ir pats svarīgākais aspekts gavēnī, ka mēs nerādam savu spēku, nerādam savus muskuņus, savu varēšanu, jo Mēs vienkārši sadarbojamies ar Dievu, uz ko viņš mūs aicina. Un mēs raudzam, raugāmies atpakaļ uz to būtisko kodolu, uz kā balstās visa kristietība, un tās ir personiskas attiecības ar Dievu. Ja pienāk lieldienas un tava gavēņa prakse tevi nav padarījusi par tuvāku draugu Dievam, uh, personu, ka tu nepazīsti viņu personiskāk, nu, tad, tad varbūt, ka mēs kaut ko nedarījām pareizi. Lai arī cik tās nebija iespējīgas un pareizas lietas, ko baznīca mums piedāvā, kaut kas nebija īsti līdz galam pareizi. Un atkal otrādāk, varbūt tev liekas, ka tu varēji vairāk, varbūt nebija gana vai vēl kaut kā, bet ja tu redzi, ka tu esi pietuvojies Dievam un tev ir personiskākas attiecības ar Dievu, tad uh, vari uzskatīt, ka tu esi uz pareizā ceļa. Jā, atslēga vārds sadzirdēt to, uz ko Dievs tevi aicinā, un ja tu neveido šīs attiecības, tad arī būs ļoti grūti to sadzirdēt, jo no līdzcilvēkiem daudziem vaicājot to nevienmēr var uzzināt. Jā. Paldies, uh, Priester Pēter, ka bija kopā šeit ar mums arī kāds klausītājs raksta paldies tev un uh, ceru, ka ne pēdējo reizi. Tad, uh, jā, mūsu šī rīta kafijas pauze ir noslēgusi ilgusi, bet ir eh, noslēgusies tie, kuri vēlās ar šo raidījumu noskatīties uh, YouTube, jo mēs, mēs bijām tiešraidē. Tas ir visātrākais veids, kā redzēt. Dzirdēt. Eh, jā, redzēt un uh, dzirdēt, un vēl, uh, Pēter, par tavu rakstu. Tu esi katoļu baznīcas vēstnesī, jā? Ja? Tu raksti arī par šo apņemšanos un februāra numurā. Ja, Jā. var, ja kāds kaut ko vēlās vairāk uzzināt, tad ejiet uz savu baznīcu un iegādājieties katoļu baznīcas uh, vēstnesi. Vērtīgs uh, žurnāls ar vērtīgiem rakstiem, kas var palīdzēt uh, un stiprināt tavu garīgo dzīvi. Nu, kafijas tas ir iztukšota. Šis bija raidījums kafijas pauze.